Handelinge hoofdstuk 6 In daar die tijd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het, het daar teen die Hebrieusprekendes klachtes gekom van die Grieksprekendes, dat hulle wedewees in die dagelikse verzorging afgeskeep word. Die twaalf apostels roep toe al die gelowiges bij mekaar en sê vir hulle, Dit is niet recht dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die verzorging te kan waardig nie. Nou broers, soek sewe mans onder julle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. En verder Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nikolaus wat van Antiochie afkomstig was en van tevore uit die heidendom tot die Jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring en die het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. Die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Party van die lede van die sinagoge van die vrygelate slawe, soos dit genoem is, wat bestaan het uit Jode wat van Sirene en Alexandrië afkomstig was, het toe saam met Jode wat van die provinsie Cilicië en Asië gekom het met Stefanus begin redeneer. Hulle was egter nie opgewasse teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie. Toe het hulle mense omgekoop om te sê: Ons het hom teen Moses en God oorlaster. Hulle het die volk en die familiehoofde en die skrifgeleerdes opgesweep Die het op hom afgestorm, hom gegryp en voor die Joodse raad gebring en vals getuies gekry om te sê: Hierdie man wil nie ophou om dinge teen die heilige tempel en die wet van Moses te sê nie. Ons het hom hoor sê dat hierdie Jesus van Nasaret die tempel sal afbreek en die voorskrifte wat Moses vir ons gegee het, sal verander. Toe al die lede van die raad stip na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk.